Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մայիսի 23-ն է, տարվա 143-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1918 1618 թվականի այսօրը սկսվեց 30-ամյա պատերազմը։ Առաջին համաեվրոպական պատերազմներից մեկը, որն ընդգրկեց գրեթե ողջ Եվրոպան, բացառությամբ Շվեյցարիայի։ Այն ամենաերկար եւ ամենաարունալի պատերազմներից մեկն է Եվրոպայի պատմության ընթացքում։ Պատերազմի ցակման պատճառները եւ մասնակիցների շահերը բազմազան էին։ Ոչ ոք չի կարողացել եզակի պատճառ տալ պատերազմի ցակման վերաբերյալ։ Սկզբնական շրջանում կոնֆլիկտն ուներ մեծապես կրոնական բնույթ։ Վեճերը ցակել էին բողոքականների եւ կաթոլիկների միջև Սրբազան հռոմեական կայսրությունում։ Չնայած կայսրության ներքաղաքական վիճակը եւ ուժերի հավասարակշռությունը խաղացել է որոշիչ դեր։ Աստիճանաբար հակամարտությանը ներքաշվեցին այլ երկրներ, այդ թվում այդ ժամանակվա մեծ տերությունները։ Հետագայում պատերազմը կրեց ավելի քիչ կրոնական բնույթ։ Ֆրանկո-Հաբսբուրգյան հակամարտությունը եվրոպական քաղաքական իշխանության համար հետագայում վերածվեց պատերազմի Ֆրանսիայի եւ Հաբսբուրգյան ուժերի միջև։ Երեսնամյա պատերազմն ավարտվեց Օսնաբրուկի եւ Մյունստերի պայմանագրերով, որոնք Վեստֆալյան հաշտության պայմանագրի մի մասն էին։ Շատ հակամարտություններ, որոնք հրահրել էին պատերազմը, մնացին չլուծված դեռևս երկար տարիներ։ 1879 թվականի այսօրը ռուս գրող Իվան Տուրգենևը ստացավ Օքսֆորդի համասարանի քաղաքացիական իրավունքի դոկտորի կոչումը։ 1904-ի մայիսի 23-ին Վիեննայում անցկացվեց հունահռոմեական ըմբշամարտի աշխարհի առաջին առաջնությունը։ 1918-ի այսօրը դրաստամատ Կանայանը նշանակվում է ապարանի հերոսամարտի հրամանատար։ 2004 թվականի մայիսի 23-ին Փարիզի Շարլ դե Գոլ օդանավակայանի տերմինալի տանիքի փլուզումից զոհվում է 4 մարդ։ 2010 թվականի այսօրը տեղի ունեցան ԼՂՀ 5-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունները։ Այսօրը ծնվել են 1707 թվականին շվեդ բնագետ եւ բժիշկ, կենթանաբանական եւ բուսական աշխարհի իր ժամանակի ամենակատարյալ դասակարգման համակարգի հեղինակ Կարլ Լիննեյը Նրա գլխավոր նորամուծություններից մեկը տեսակ հասկացության եւ տարբեր կարգաբանական դասերի միջև տարբերությունների բացատրությունն էր եւ կենթանի օրգանիզմներին լատիներեն կրկնակի անվանումներ տալը։ 1799-ի այսօրն է ծնվել անգլացի բանաստեղծ Թոմաս Հուդը, 1844 թվականին Բահաուլան հավատի մեկնաբան եւ ղեկավար Աբդուլ Բահան։ 1883 թվականի մայիսի 23-ին է ծնվել ամերիկացի դերասան, սցենարիստ եւ պրոդյուսեր, համր կինոյի ժամանակաշրջանի լավագույն դերասաններից ու նշանավոր կինոգործիչներից մեկը՝ Դուգլաս Ֆերբենքսը։ 1908 թվականի այսօրն է ծնվել հայ նկարիչ եւ քանդակագործ Արամ Ղարիբյանը։ 1925-ին հայ բժիշկ առողջապահության ոլորտի աշխատակից խորթային Հայաստանում Զախարին Արիմանովը։ 1937 թվականին հայ ֆիզիկոս, ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ռոբերտ Հարությունյանը։ 1938 թվականին ազգությամբ հայ, խորհրդային եւ ամերիկյան նկարիչ, գրող եւ արվեստագետ Վահրիչ Բաղչանյանը։ Նա համարվում է ռուսական Ամերիկայի կերպարվեստի առաջին դեմքը։ 1947-ի այսօրն է ծնվել հայ կոմպոզիտոր Երկահան Արամսաթյանը։ Նա արվեստի վաստակավոր գործիչ է Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախագահ։ 1951-ի այսօրն է ծնվել շախմատի աշխարհի 12-րդ չեմպիոն, միջազգային գրոսմայստեր Անատոլի Կարպովը։ Նախորդային միության սպորտի վաստակավոր վարպետ է։ Ֆիդեյ Վարկածով աշխարհի երրակի չեմպիոն, խորհրդային միության հավաքականի կազմում աշխարհի թիմային առաջնությունների կրկնակի, օլիմպիադաների 6-ակի հաղթող։ Ստացել է 9 շախմատային Օսկարներ։ 1987-ի այսօրն է ծնվել ամերիկացի պրոֆեսիոնալ ըմբշամարտիկ ռեսլեր Բրեյ Ուայաթը։ 1991 թվականին գերմանացի երգչուհի Լենա Մայեր Լանդրութը։ Նա ներկայացրել է Գերմանիան Եվրատեսիլ 2010 երգի մրցույթում եւ ճանաչվել հաղթող։ Այսօրը տոնում են։ Այսօր գրիյանների պաշտպանության համաշխարհային օրն է։ Այսօր մայիսի 23-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 222 օր։